Ouais, c'est qui là Mel, c'est Vie, ouvre-moi. Ça va, vite, T'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a Non, ça va pas, non. Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a Mel Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mais je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi. Mais viens, arrête, tu sais, ton mec t'aime. Ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ton mec assure, ton mec assume, vie, ouais. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis non, Mais tu sais pas, toi, ça fait deux mois que je sens son odeur. Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure filtrer son répondeur. Mon mec se tape une autre femme, ouais. Mais tu sais quoi d'elle T'en as la preuve formelle. Elle s'appelle Andy, fille de la nuit. Elle a un mec qui vit sur Saint-Denis. J'ai pas fini, je l'ai ai ensemble mardi. Et je suis sûre que là tout de suite, il est avec. je croyais que ton mec était intact moi Pas de trucs bizarres, pas de plan de pas de pétasse Je croyais que ton mec était à part, qu'il parlait mariage et à part Te prends ton sac, l'adresse de leur encart viens on va les voir, viens Calme-toi, ça va aller sais, j'ai peur, moi. Garde-toi là, vas-y, garde-toi là. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Ok, reste discrète, donne-moi le cric, la bombe lacrymogène, vite. Donne-moi une clé, donne-moi sa plaque, que je la raye, sa BM, que je la crève, sa BM, que je la saigne comme il te blesse, sa BM. Si tu savais comme j'ai la haine, Je ne crois pas, je ne peux pas. Tu sais, j'ai peur. Viens, viens, moi. sors de la voiture, viens. Je sais pas si j'assume de le voir c'est la chambre 203. Que je veux pas. Ici, on va monter les voies. Ok, c'est le deuxième étage. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Vas-y, tape. Ouais, deux secondes, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fous là Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. J'ai toujours été droite et je vivais pour toi. J'avais compris. Pourquoi pour toi et toi ton baiser cette chienne Mais calme-toi chérie, mais calme-toi Qu'est-ce qui se passe bébé Mais qui c'est Mais ferme ta gueule toi Et si tu veux parler s'il te plaît rapide toi Franchement t'as pas d'honneur, t'as pas honte de toi Prends ton string et casse-toi Les filles comme toi méritent pas plus qu'un petit bout de toi Mais ferme ta c'était pas fait ton Tu ne rêves pas, ton mec était bien là-bas. Vita, c'était bien son cap, c'était bien lui, chambre de sang-froid. Vita, c'était bien ton garde les bras d'une petite pétasse. Garde, garde le sang-froid, ce bâtard n'est rien sans toi. Bah ouais, la vie est une garce quand t'as décidé d'être droite. Fallait peut-être que tu passes par là, retour à la case des bars. Regarde-moi après les drames que j'ai vécu, j'y croyais plus. Et puis l'amour m'est tombé dessus, je vis le bonheur absolu, j'y croyais pas, j'étais là se sentir trahi quand ton mari a sauté toutes les michetonneuses de Paris. Regarde-moi aujourd'hui, c'est presque la bague au doigt. Alors après tout ça, s'il te plaît, Vita, ne désespère pas. Mais que c'est toi Peux-tu me dire ce que fait ton mec et à quel endroit Arrête, Ce qu'il fait de ses nuits quand t'es pas là. Et dans quel bras Il courait tous ses péchés quand t'es avec. J'ai ton père t'étais sûr de toi. Alors prends ton téléphone, écoute ton répondeur et tu verras. Dis t'es fatigué, t'es à la haine, arrête s'il te plaît, Je vais faire pour toi. Arrête, raccroche, raccroche. J'ai le numéro de ton gars. Mais raccroche, je te dis putain. Je vais faire pour toi. Vous êtes bien sur mon répondeur, laissez-moi un message, euh, merci. Veuillez composer votre code secret et terminer par dièse. Vous avez deux nouveaux messages. Nouveau message. Reçu hier à 22h51. Nouveau message. Reçu hier à 23h28. Ouais, bébé, c'est moi. Ça une heure et tu me manques déjà. Tu me manques demain. Tu me manques, tu me manques, tu me manques. C'est bon, t'es calmé là encore, tiens-toi prête, faut que je te parle. Tu vas passer tes journées dans le noir. Mel, je le sais, je le sens, j'en suis sûre, il se fout de toi, Entre nous, je fais toujours genre, j'assume tout, j'ai aucun regret devant les gens, hein, tout ça. Mais dans le fond, j'ai quand même honte d'une chose. C'est vrai que j'avais 15 ans, mais j'ai fait une belle connerie. Ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu ma mère pleurer à mon chevet, que j'ai vu tous ces gens qui m'aimaient qui pleuraient. À ce moment-là, je me suis dit, mais merde, t'es qu'une grosse égoïste de merde. T'as pas pensé à eux, en vrai. Comment j'ai pu faire ça, putain Comment j'ai pu prendre le risque de rater de vivre tout ce que j'ai aujourd'hui